Բարեկամներ, օրվա թողարկման ծրարները կբացվեն որպես արդիական մտքեր, որոնց հեղինակը 100 տարի առաջ ապրել, տեսել ու կերտել է ոչ միայն իր ժամանակը, այլ 100 տարվա հերվից տեսել է նաև մեր ժամանակը, որը կարծես կրկնությունն է իր ժամանակների եւ որը կարող է վերափոխել մեզ։ Գոնե դրա երազանքն ունենք մենք, որ կարող ենք վերափոխվել իսկ մինչ այդ ձեզ ենք ներկայացնում մեր զրույցը Երևանի նույն հեղինակի Հովանես Թումանյանի անունը գրող գրադարանի տնորեն Անի Եղիազարյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկինանի։ Բարի օր։ Թումանյանը կարծես նաև հենց այս օրերի համար է գրել եւ նրա ոչ մի բառ 100 եւ ավելի տարի անց չի կորցրել իր արդիականությունը։ Ինչքան կերազեինք, որ այս Թումանյանի գրածը կորցներ իր հրատապությունը, արդիականությունը, լիներ ժամանակավրեպ ինչ որ բան, ոչինչ մենք համաձայնեինք չասել ամենայն հայոց բանաստեղծը կամ մեր ամենամեծ թող որ սխալ լիներ, բայց նաև ժամանակի հետ այս ամենը կորեր, այս ամենը մենք կարողանայինք շտկեինք։ Եվ անընդհատ, անընդհատ տարբեր սոցարտակներում Թումանյանի խոսքն է, չէ՞, շրջում։ Մենք ներսից ենք փտած, ներսից պետք է մաքրվենք մեր փրկությունը։ Իրականում 19-21 թվականները 100 տարի առաջ եւ հետո այնքան նույնականություն ունեին գոնե թե Թումանյանի հայացքով։ Չարենցի ստեղծագործություններում, եթե բորտկումները կան, նույնպես Չարենցի մոտ ու ավելի ավելի տեսարտական եւ ավելի բուրըն դրսեւորումներով Թումանյանը դերևս ավելի շատ բան տեսած եւ իր ազգին լավ ճանաչելով բանաձևումներ է արել եւ քաղաքական իրավիճակների եւ մշակութային իրավիճակների, բայց նաեւ այդ իր մտքերը, որ Թումանյանը այդ շրջանի հետ ներկայացնում էր, նաեւ փոքրիկ հուշումներ ունի իրավիճակներում ելքեր գտնելու։ Նուրբ դիվանագիտական մեթոդներով ազգային որոշակի հարցերի ոչ միայն հրատապությունը, այլ նաեւ լուծման ելքերը գտնելու համար։ Մենք բարբերաբար Թումանյանի այս մեսեջները, այս հաղորդագրությունները տարածում ենք։ Ավելին մենք մի ամբողջ ժողոված տարածում ունենք գրատարակած Թումանյանի մտքերը, որտեղ առանձին մի բաժին հենց ազգային հարցերին վերաբերող իր գաղափարներն են, իր մտքերն են, որ այնտեղ ներառված են։ Նույնը մենք թարգմանեցինք ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով, փորձելով ոչ միայն ուղակի օտարին հասցնելուն, այլ նաև մեր օտարախոս հային հասցնելու են հաղորդագրությունները, որոնք Թումանյանը թողել է։ Բայց այստեղ այդ հաղորդագրություններով միայն քիչ է թե ինչ որ բան կարելի է փոխել։ Եվ Թումանյանի ամբողջ մեծության կարևորությունը, թերևս որ իր ակտուալությունը ինքը չի կորցնում, ինչպես որ դուք նշում եք, ոչ թե իր որպես պոետ լինելն է կամ մանկագիր հեքիաթագիր, այլ քաղաքացի եւ քաղաքացու գիտակցություն ունեցող մարդու տեսակն է, որ միշտ ակտուալ է։ Եվ Հայաստանում հրատարակվում է մի ամսագիր, բացառիկ ամսագիր է ակտուալ արվեստ կոչվող եւ բարբերաբար այս ամսագիրը տարեկան 3 3-ից 4 անգամ անդրադառնում է լայն շերտով ակտուալ խնդիրների։ Եվ նախորդ տարվա մի ամբողջ համար ներառված էր հայ մտքի ակտուալությամբ 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկզբի մտքի, թե դրանք որքան ակտուալ են այսօր։ Առանց Քունթմանյանն էր, բայց նրա շուրջ մեր մյուս մտավորականներն էին, որ մարդիկ ասել են, մարդիկ ապրել են, մարդիկ արձանագրել են, մարդիկ տվել են մեզ այդ ամեն ինչը, բայց եւ համարը կոչվեց մեր մեղքը որ մենք այդ տված դասերը այդպես էլ որպես դաս չենք առնում։ Եվ դրա համար պատմությունը 100 տարի հետո իր անիվը մեկ անգամ նորից պատտեց եւ բերեց մեզ գրեթե նույն կետին, ինչ 100 տարի առաջ էր։ Անընդհատ նման մեսիջների բանով ես ցես հետ համամիտ եմ, որ շատ հարցերում բոլորս երջանիկ կլինեինք, որ Թումանյան այլևս ակտուալ չլիներ իր դրած հարցադրումներով։ Նշանակում է մենք լսած կլինեինք իր դասերը, հաղթահարած կլինեինք ունեինք այդ խնդիրները եւ այդ թեմայով իր բարձրաձայնումները այլևս ակտուալ չէին լինի Ի վերջո ամեն հարց իր լուծումը ունի եւ նույնիսկ մենք կարծես գիտենք որն է լուծումը, ինչն է խանգարում։ Կան այսպիսի մտքեր նաեւ։ Ես այսպիսի բան բերեմ, ելի Թերևս Թումանյանից եկող, երբ որ ձևավորվում էր առաջին հանրապետությունը, կարծում եմ բոլորը պիտի որ իմանան այն իրավիճակը, իրադրությունը, թե ինչպես էր ձևավորվում առաջին հանրապետությունը Հայաստանի։ Այդ օրերին Թումանյանը բարբերաբար հայտակի հետ կապված հարցադրումներ ներբարձրացրեց համաձայնում, որտեվ քննիչ հանձնաժողով էր ձևավորել, որ պիտի արձանագրեր ցեղասպանության առհասարակ առաջի աշխարհամարտի տարիներին գրած հայ ժողովրդի վնասների եւ իհարկե նաեւ ոգևորված էր, որ պետական կառույց կձևավորվի եւ արդեն անհատի գործունեությունը կերկրորդվի արդեն պետական կառույցը կանի, բայց իր հերթական հանդիպում քննարկումներից մեկի ժամանակ Թումանյանը Մովսես Մարգարեի լեգենդ նվերում եւ պատմում ու ասում, թե երբ որ եգիպտական գերություն Հայաստանից նա իր ժողովրդին բերեց, նա միանգամից չբերեց այն տարածք, որտեղ երկիրը պիտի կառուցվեր։ Ինքը երկար ճանապարհ անցկացրեց միջև Ստրուկի հոգեբանությունը ամբողջապես մաքրեց։ Նրանք, ովքեր այդ ընթացքում նահանջեցին, համարեցին, որ լավ էր եգիպտական ստրկությունը, քանի որ կոնե թե ցամաքած իրենք կարող էին ուտել, քան թե անցնել բարդ ճանապարհ ու հետո ունենալ դիմակից։ Ուրեմն նրանք հեռացան եւ մնացին նրանք, որոնք որ երկիր պիտի կառուցեին։ Եվ Թումանյանի ամբողջ, եթե մենք նայում ենք 12 թվականից սկսած, մի քիչ վաղ է 6 թվականից էլ ենք նայում, բայց 12 թվականից արդեն ռեալ գործունեությամբ, եթե նրանք զրույցներ էին, մասնավոր դեպքեր էին, այս դեպքում 12 թվականից, երբ որ Թումանյանը հիմնադրեց հայ գրողների Կովկասյան ընկերությունը, դրանից սկսած ակունքը վերնատուն լինելով։ Թումանյանը կերտում էր հայ քաղաքացի մարդ, ով պիտի գիտակցի, թե ինչ է պետականությունը, մարդ, որը պիտի իրեն զգա այդ պետականության գրող քաղաքացին եւ անհատը։ Այս կարևոր բան է, որ դու պիտի քո մտապատկերում ունենաս ոչ թե հայրենիքի ծննդավայրի գիտակցում, այլ դու պիտի ունենաս պետության եւ պետականության գիտակցում։ Եվ որպես քաղաքացի, ինչպես իր հոդվածներից մեկը Թումանյանը դասի, զինվորագրվես դրան։ Փոքր ժողովուրդների դեպքում ես կարծում եմ ավելի լավ բանաձև չի լինում։ Եվ դրա համար ինչ Ինչի էր տանում Թումանյանը, տանում էր նրան, որ հիմնադրեց Հայկազյան ընկերությունը, որը համալսարանի եւ ակադեմիայի նախահիմքն էր։ Մշակութային տարբեր հայ արտունը ձևավորեց, որը մշակույթի տարբեր շերտերի ակունքներն էին, որոնք պիտի բերեին հետո։ Գուցե ոչ այդ շրջանում, գուցե մի քիչ ուշ ձևավորվող, բայց գիտակցված անկախության ձեռքբերմանը, ինչը ձևավորած քաղաքացու դիմագծով կլիներ։ Ես կարծում եմ, սա է խնդիրը, որ մենք բարբերաբար դոփում ենք նույն տեղում մենք չենք ձևավորում մեր դպրոցներից սկսած մեր կրթությունից սկսած։ Մենք հաճախ տալիս ենք անտեղի գիտելիք երեխային, որը որ իր կյանքում երբևէ կիրառելի չի։ Բայց մենք տարական էթիկայի եւ էսթետիկայի կրթություն չենք տալիս երեխային մեր դպրոցներում։ Այսինքն այս կրթության բաղադրիչ խնդիրն է, որ մշտապես գնացել է եւ մենք միշտ արճակատվում ենք խնդիրների հետ։ Աստված մեզ պահապանում է, միշտ հույսը դնում ենք Աստծո վրա։ Հիմա մենք Արցախի այս անկախության 30 տարիները համեմատում ենք այդ եգիպտական գերությունից հրեա ժողովրդի ազատագրման այդ նույն Մովսեսը ուղեկցեց, պիտի ավետյաց երկիր կաներ եւ այլն, ասում ենք 10 տարի մնաց այս 40 տարիները մեր ինքնամաքրման, գուցե իրականում ենք հիմա ինքնամաքրման ճանապարհին անցնում, ես դա չգիտեմ, գուցե եւ, բայց նաեւ մենք լիարժեք հնարավորություն ունենք այդ ամենը շրջանցելու։ Դրանք բարդ բաներ են, որոնք որ դժվար քննարկելի թեմա է իմ աշխարհայացքի ձևավորման եւ աշխարհընկալման Բնական շատ հարցերում Թումանյանը իր դրոշմը ունի դրած ու ես բանավեճի գրեթե չեմ մտնում իր հետ, որովհետև ներդաշնակվել եմ։ Եվ մի բան պիտի միայն ասեմ, որ աշխարհի փորձը ցույց է տվել ամենաբարդ ժամանակներում անգամ Եթե մենք գիտակցումը չունենանք, որ բարթագույն շրջանում կարևորագույնը նաև մշակույթն է, ուստի նաև այլ առաջնային մշակույթն է, եւ եթե մենք սահմանը պահում ենք այս մշակույթի պահպանման համար, եւ մշակույթի լեզուն է, որ կարող է առավել ճկուն լինել, քան որևէ այլ լեզու։ Ու այս փորձի կիրառումը Թումանյանը արել է բազում անգամներ։ Դրա համար ես լիահույս եմ, որ մենք այս դիտակցմանը կգնանք մշակույթից դեպի երկրի պահպանը։ Շնորհակալ եմ Տիկինանի լավ նորությունների համար եւ ի գործ։ Շնորհակալ եմ Գրքին թանգարանի գործունեությանը անդրադառնալու։ Իհարկե, շերտերը շատ տարբեր են թանգարանի գործունեության, գիտական, հրատարակչական, բայց ես հասկանում եմ, որ մեկ հաղորդման ընթացքում այդ ամենին անդրադառնալ չի, այո, ամեն դեպքում եթերը իր կան կանոններն ունի, բայց ես կրկին եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս անդրադարձերի համար եւ Աստված առաջ ուսամ, որ իսկապես մենք առաջիկայում Արցախում կհանդիպենք։ Դա Աստված Բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մտքեր Հովանես Թումանյան մտքեր գրքից։ Խոսքը նայած թե ինչ մարդուց ում է ուղված ամենազորեղ բժիշկն է։ Պատկառանքի համար միայն սպիտակ միրուք եւ անցյալ չեն հարկավոր։ Կան նույնպես երիտասարդություն եւ ապագա։ Այդ դատողությունը հատուկ է ամբողին, որ հրեղեն կարգի մեջ նստած եւ հրեշտակներով շրջապատված է միայն ճանաչում Աստվածորդուն եւ դափնիներից է որոշում տաղանդը, իսկ հասկացող մարդը երեխայի խզբզանքից կամ տունիկներ շինելուց էլ կարողանում է նկատել ապագա նկարչին ու ճարտարապետին։ Ճշմարիտ որ ոչ միտեղ բան չկա, եւ կյանքն այնպես տափակ է, միօրինակ, ձանձրալի, չնչին եւ դեպքերն ու հերոսներն այնքան մանր ողորմելի։ Այսպիսի ժամանակներում մարդ մտնում է իր պատյանը, ամփոփվում է իր մեջ ու ապրում իր մտքում, իր ճաշակով ստեղծած աշխարհքում։ Եթե չխանգարեին, այդ ամենալավ տեղն է հիմա։ Հին Հուդան գոնե 30 արծաթ ստացավ։ Դրա համար մատնություն արավ։ Մեր ժամանակների հուդաններն իրենք կտան, միայն թե կարողանան զրպարտել ու կորցնել իրենց մերձավորին։ Չարություն, ստախոսություն, շահամոլություն, վրեժխնդրություն, կաշառք, վերջապես նեղ ցեղական ու կրոնական տեսակետներ – դեյեք ու ճշմարտությունը գտիր սրանց մեջ։ Անկարելի է եւ ահա նախաճվում է ամեն տեղ աշխարհքում, աշխարհքի ամեն անկյունում եւ մեր անկյունում ամեն օր ու ամեն օր մենք խաչելության հանդիսատես ենք կամ մասնակից եւ դրա համար նա մեծ է ու անմահ։ Այսքան դարեր ապրած ծերացած ժողովուրդ եւ դեռ չի ըմբռնել կյանքի ներքինի իմաստը։ Անցել է անթիվ ու անհամար փորձերի ու փորձությունների միջով եւ չի հասկացել։ Խորամուխ չի եղել, եզրակացություններ չի դուրս բերել այդ փորձերից, չի ստեղծել մի անհատական զուտ ազգային կյանքի օրենք։ Աշխարի երեսին միազգ չկա, որ ասեին այսինչ ազգի որբերը, բայց ասում են հայոց ազգի որբերը։ Մինչև այսօր լուսավոր Եվրոպան մեզ ճանաչում է միայն հայոց որբանոցներով ու մեր սարսափելի կոտորածներով, որ անվանում է հայկական սարսափներ։ վերջապես կցանկանայինք, որ մեր ազգն էլ կարողանար տեսնել, տեսնել, գնահատել ու պաշտպանել իր ծնած ուժերը։ Կեցե Պանցալի Ղարաբաղը, թող նրա ворթինները լինեն բարձր ու անշարժ, ինչպես նրա հսկայական լեռներն են։ Արատյան դաշտում Արաքսի հովիտում այսօր նստած է մի հոց հայ զանգված։ Նույնը պետք է լինի եւ Եփրատի կամ Ալաշկերտի հովիտում։ Այդ երկու հովիտները, Արաքսի ու Եփրատի հովիտները, մեր սրբազան հովիտներն են։ Մեկը մեր մայր գետն է, մյուսը մեր սրբազան գետը։ եւ իզուր չի մեր երկիրը Հայաստանի բարձրավանդակը այնքան մոտիկ երկնքին։ Նա մի մեծ խորուրդ ունի։ Ես իբրև Հայաստանի բանաստեղծ ինձ միշտ ընտեղ եմ զգում։ ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա մայիսի 30-ի թողարկումը Վարդուհի Բաղդասարյանի հյուրը Երևանի Հովհանես Թումանյանի անվան գրադարանի տնորեն Անի Եղիազարյանն էր հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք